Spēku saņemsim gaidot uz to kungu mēs gaidīsim. Kurš no jums eh, pamanīja, ka pulkstenis jāgriež? Eh, kādam varbūt noderēja īziņa no rīta? Vienam, diviem, trījiem. Apsties, trījiem. Skaisti. Man arī būtu noderējis. Es arī pamostos un redzu, viens pulkstenis rāda, tā kā bišķi pārgriež gulēt. Tos pulkstenī, nē, viss ir pareizi. Un nu, neatkarīgi no tā, ko mēs darām, kur mēs esam. Nepārtraukt sauli, turpiniet, laiks, turpiniet. Tas mūsu atvēlētais laiks, turpiniet. Tāpēc uh, izmantosim šos, šo laiku liederīgi. Es aicinu, ka mēs kopā varam piecelties, ka mēs varam kopā arī lūgt, ka mēs varam uh, turpat, kur mēs esam, jūs jau zinat, ko es atkārtoju, no vietas vienkārši piedalieties, lūdzam kopā, pasakamies par šo dienu un sāksim dievkalpot. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, tu mūžam dzīvais Dievs, tu neesi Paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs. Paldies, kungs, ka Tev ir brīnišķīgs Tavs nodoms uz mums arī šodien. Dievs, eh, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi visu paveicis, kungs, ka mēs varam droši un bez bailēm nākt pie Tevis, tuvoties Tev, zināt, ka Tu mūs pieņem, kungs, eh, tādus, kādi mēs esam. Paldies Tev, kungs, mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, un mēs tiešām lūdzam, ka ik viens vārds arī, ko mēs tagad varam izdziedāt kopā, kungs, ir kā slāva Tev, kungs, ka tā iecaur mūsu sirdi Tevs kungs, ka tas nav vienkārši dziesma, kungs, mēs gribam pateikties, mēs, mēs slavējam Tev, kungs, mēs godinām Tev, mēs paaugstinām Tavu vārdu, kungs, Jēzus. Tiešām, lai Tev izgods un slavējam. Mēs gaidīsim uz to, spēku saņemsim gaidot uz to, kungu, mēs gaidīsim uz to, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu, mēs gaidīsim uz kungu gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžā, mans balsts un stiprais pestītājs. Tu esi Tu mūžam dzīvais Dievs, Tu nepievild, Tu nepagursti, Tu esi stiprums vajagiem, Tu dod, kas vajadzīs, Tu pacel cietušais izglābs to debesēm. pārūdeņiem. Kad sirds man trīc un bailes pārņem, tu nepiebil, tu nemainies. Un tavu vārdu piesaukšu, pār viņiem skaitu, kad vētras krāts, es tevī mieru atradīšu, jo esmu tavs, tu esi mans. Un tavu vārdu piesaukšu, pār viņiem skatu turēšu, kad vētras krāts, Kungs, es tevi mieru atradīšu, jo es lai staigātu pār vētru, lai kur tu mani sauktu. Vadi tālāk nekā pats es iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābs. mani sauktu, vadi tālāk nekā pats es iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābē. Un tavu vārdu piesaušu, pār viņiem skatu turēšu, kad vētras krāns, es tevī mieru atradīšu, jo esmu tavs, tu esi mans. Un tavu vārdu piesākšu, pār viļņiem skatu, kad vētras grauds, es tevī mieru atradīšu, jo esmu aizstāvīs un taisnībā Dievs man tevi ceļā stāv. Kad krītu es, tu mani tvēr, tu Jēzu mana cerībā. Tu dziesmu dod, ko dziedu tev, kad kārdinājums ceļā stāv. Kad krītu es, tu mani tvēr, lūdzu, ka mēs varam dzīvot ar šiem vārdiem tās uz mūsu lūpām. Ka Tu esi tas, kas mums ir vajadzīgs visvairāk. Visās situācijās. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev par visu. Paldies, kungs, ka mēs varam būt šeit, Tēvs, šajā namā. Paldies, ka mēs varam sanākt kopā un būt tiešām kā Tava draudze Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies Dievs, ka tā joprojām ir patiesība, kas nav mainīsies, un, kungs, ko Tu sakas, arī nemainīsies. Kungs, ka neviena zilba nekas netiks atmests no tā, bet viss tiks piepildīts. Tēvs, un mēs lūdzam, ka Tavs vārds šodien ir tikai tas, kas mūs uzrunā un kas paliek mūsos un kas tiešām piepildās mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, ka mēs ar to dzīvojam. Dievs, lai Tavs vārds tiek pagodināts, Tēvs, mēs uh, sagaidām, kungs, no Tevis, Tēvs. Jā. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Āmen. Eh, es eh, sākšu ar kādu eksperimentu. Un es aicinu vienu, man vajag vienu brīvprātīgo. Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Ap man vienalga. Tas nav svarīgi. Uh, labi, nu tad, Richard, nāc tu. Ja? Bez nekādiem liekiem jautājumiem un bez nekā cita. Nu, pieti pat pie tās melnās tumbas. Un klausies, ko es tev saku. Sit pa tumbu. Paldies, ļoti labi. A, paldies, apsēdies. Jūs to redzēsiet. Atšķirsim pirmo rakstiet. Otrā ķēniņa 13. Otrā ķēniņa grāmata no 13. nodaļas, 18. līdz 20. pāns. Mums viņi arī būs redzami uz ekrāna. Ja? Tiem, kam nav līdz bībelīts, aicinu patiesībā ņemt, jo mums ir iespēja ņemam jaunās derības, ņemam bībeles līdz, sekojam līdz, vai tā ir, kā stāv rakstīts. Un tur ir šāda lieta. Esam klāt? otrā ķēniņu, ja, tas ir no sākuma, aiz visām mūsu grāmatām nedaudz uz priekšu. Otrā ķēniņa, 13, no 18 līdz 20 pantam. Un pēc tam viņš sacīja, ņem bultas. Kad viņš bija bultas paņēmis, tad viņš sacīja Izraēla ķēniņam, sit ar tām zemi. Un tas sita trīs reizes un apstājās. Tad Dieva vīrs sadusmojās par viņu un sacīja, piecas reizes vai pat sešas reizes, ja tu būtu sitis, tad tu būtu aramiešu, aramiešu skāvis līdz būtu tos izdeldējis. Bet nu, tu sakausi aramiešu tikai trīs reizes. Un Elīsa nomira un to apglabāja, eh, bet moabiešu sirotāja pulka mēdz gada sākumā, eh, gada sākumā gadu no gada ielausties zemē. Kas notika ķēniņam? Šis pravietis saka, sit ar bultām zemi. A, kāpēc viņš apstājās? Bultu saplīs. Ro, roka nogura vai, vai zeme izbeidzās? Kas notika? Nē, viņš izvēlējās. Viņš pieklauvēja, piesitās reizes un pārstāja. Taču pavēl bija sita. Un šodien arī es ticu, ka Dievs mums šo rakstvietu grib atgādināt, lai mēs padomātu par tādu lietu kā neatlaidību. Neatlaidība. Tā ir lieta, kas še... ir citreiz vienkāršāk runāt par kaut ko, eh, kas tev pašam ir vienkārši. Bet šī ir lieta, kas man ir tā vajadzīga. Es apzinos, man viņi tik, tik vien vajadzīgi ir pašam. Un tāpēc es ticu, ka Dievs uz mums visiem runā. Un tas nav par mani. Tas ir tas, ko Dievs es ticu parādīšu rakstiet, lai mēs runātu par neatlaidību. Un um, uh, tā ir patiesībā īpašība, kas mums visiem būtu vajadzīga. Un ziniet, viņa parādās jau tad, kad mēs kļūstam uh, ticīgi. Ko mēs kā ticīgi cilvēki, mēs atgriežamies, ko mēs sākam darīt? Ko mēs katrs sākam darīt? Mēs sākam lūgt. Mēs sākam lūgt Dievu. Un viena lieta, kur mums neatlaidīgi jābūt, ir lūkšanās par, par saviem tuviniekiem. Es domāju, mēs to esam sākuši darīt. Ja mēs neesam, tad noteikti mums tas jāsāk. Bet patiesībā ik viens, kad mēs atzīstam Jēzu un nonākam šai ticībā, mēs saprotam, ka mūsu tuviniekiem arī vajag to pašu. Ka viņiem arī savādāk viņiem draud el, savu draud pazušanu. Un mēs sākam lūgt. Uh, Un šeit, man liekas, neatlaidība izpaužās vislielākā mērā. Jo pie tiem tuvākiem nav tik vienkārši tik klāt. Vismaz pašiem nē. Un līdz ar to arī šī neatlaidība lūgt par viņiem, tā var aizņemt laiku. Un tas var būt nevis dienas vai nedēļas, bet gadiem, gadu desmitiem. Un liekas, ka ir kaut kas svarīgs, un es saņemos uz viņu, lai iet uz šo mērķi, un paiet laiks, un es atkal kaut kur es atlaidzu. Bet patiesībā Dievs runā par neatlaidību kā par kaut ko patstāvīgu arī. Nu, uzreiz jāpiemina, pastāvīgs un neatlaidīgs ir atšķirīgi. Ja? Pastāvīgs ir tas, kur mēs esam jau nonākuši, kur jau mēs dzīvojam. Neatlaidīgs ir tas, ka mēs tiecamies uz to, ejam uz to, lai, lai kļūtu kādā lietā pastāvīgi vai saņemtu kaut ko. Tātad, pēc definīcijas neatlaidība ir būt neatlīgam nozīmē nevairoties no grūtībām – pārvarot šķēršļus, stingri, nelokāmi, eh, censties sasniegt mērķi, realizēt ieceres nodomus. Tātad neskatoties uz apkārtējiem apstākļiem, iet uz savu mērķi. Vienkārši iet, iet, iet, neskatoties ne uz ko, kas ir apkārt. Eh, un tas attiecas gan uz eh, miesas lietām, tas attiecas arī uz garīgām lietām, tas attiecas arī uz dvēseliskām lietām. Šī neatlaidība, viņa izpaužās uh, cilvēku būtībā pilnībā visās šais sfērās. Par miesu mēs zinām, kurš ir nodarbojies ar sportu kādā brīdī tā ilgāk? Viens. Filips ir cilvēks, saku, vēl joprojām kādu kaut ko dara. Kad sport, mēs lasām arī patiesībā Dievu vārdā, ka tie, kas miesu norūda kaut kādai lietai, viņi iegulda visu. Viņi seko līdz, ko viņi ēd, kā viņi dzīvo, kad viņi iet gulēt viņu mērķis, viņiem arī ir kaut, kāda, kaut kāds mērķis, un viņi neatlaidīgi uz to iet. Un tas ir gadiem, līdz viņi patiesībā sāk plūkt kādus augļus. Un, tas, un, un augļi arī parādās, neizbēgam. Vai vienā vai otrā lietā mēs ieguldamies, augļi parādās. Un tātad šī neatlaidība miesas lietās. Mums ir vajadzīga kādā brīdī dziedināšana. Tas arī ir par miesu. Būt neatlaidīgiem miesas jautājumā kādā par dziedināšanu. Un tad ir kāds brīdis, kad mēs uh, lūdzam par to, par šo kaitu kādu vai vajadzību un nenotiek. Un varbūt ļaujam vēl kādam aizlūk par to un nenotiek. Taču Dievs prasa, ka mēs esam neatlaidīgi. Atcerieties, ir, bija rakstiet, kur kāds aklais lūdz, lai Jēzus dziedam viņu redzi. Un pēc pirmās reizes Jēzus lūdz par viņu, un, un uh, šis cilvēks saka, es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus. Ir tāda rakstiet, atcerieties? Pēc pirmās reizes. Un pēc tam Tas nozīmē, ka nav vēl pilnīgs, nav vēl līdz galam sasniegt šis mērķis. Un tātad viņš prasa tā, līdz ar to vēlreiz, man vajag vēlreiz, jo es redzu kokiem līdzīgs tikai cilvēks. Un viņš varēja patiesībā ar to arī samierināties. Par viņu aizlūdzu, nu, labāk palika, paldies. Bet nē, viņš ar šo, šo atbildi, viņš saka, vajag vēl, jo nav pilnīgi saņemts, nav mērķis sasniegts. Un viņš arī parāda savā veidā tādu neatlaidību. Un Jēzus, protams, vai Jēzus nevarēja pirmodziedināt? Varēja. Bet bija noteikti iemesls, kāpēc viņš ļāva tam cilvēkam padomāt, tev pietiek ar šo vai nepietiek? Tu esi sasniedz to, ko pēc kā tu nāci. Un mēs zinām atbildi, ka Jēzus, tu, viņu dziedināja pilnībā, un viss bija skaisti. Un um, tāpat par dvēseles lietām. Um, mēs zinām, ka dvēseli raksturoja prāts, griba, emocijas. Un šeit arī mums ir skaidrs, ka mums ir jābūt neatlaidīgiem, piemēram, lai atjaunot savu prātu. Lai pareizi saprast to, kas ir Dieva gribums, nepārtraukti, neatlaidīgi ir jāatjaunojas savā prātā. Un tas nav stāvoklis, kurā mēs nonākam, un tur mēs paliekam. Jo viss, kas mūsu ikdienā ir, tas mūsu prātu piesārņo. Mēs vienkārši, gribot, negribot, mēs uzņemam visu kaut ko. Tāpēc nebū, jābūt ir neatlaidīgiem, lai atkal un atkal atjaunotos savā prātā. Un tas ir par dvēseli. Arī par garīgām lietām patiesībā mums ir jābūt neatlaidīgiem, lai mēs būtu pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir mūsos par šo Dieva bību. Un tas arī ir atkal un atkal. Tas nav tikai, kur mēs nonākam un paliekam, bet tas ir neatlaidīgi pie tā ir jā, jāpārdomā. Vai tiešām Jēzus Kristus ir mūsos? Tātad, lai kaut ko mēs saņemtu vai kaut ko sasniegtu, ir skaidrs, mums ir vajadzīga neatlaidība. Mums ir vajadzīga. Jo šodien mēs dzīvojam bieži vien tādos apstākļos, ka mēs gribam ātri, lai tas notiek un viss, un ir. Bet bieži vien tās lietas, kas mums ir svarīgas un vajadzīgas, eh, viņas neatnāk tik ātri. Un šeit prasās pēc neatlaidības. Šeit prasās pēc tās īpašības, kas man, es ļoti gribētu, ka man viņa ir daudz augstāk. Mēs kaut kad pa nedēļu tikāmies ar Silvardu, viņš rādīja Anniņas vidējās atzīmes. Mēs tur pa skolu runājam, pa bērniem. Un tur arī ir iespēja apstīties katrā priekšmetā, kāda ir vidē atzīme klasē un kāda ir nu, atsevišķam skolēnam. Ja? Klasē, kā bija klasē LV vai kā ir? Kaudz? E-klasē, jā, E-klasē bija. Un, un, nu, nu, un es, es sev arī šajā jautājumā noteikti varu zem vidējā ielikt. Es gribētu, ka tas ir vairāk. Nu, tāda neatlaidība. Tu zini, kad ir ies, iespēja saņemt, satvenājos, <clears throat> un vienkārši tā neatlaidība kaut kur izčābē un nav. Tu iesāc labi un tu nevar noturēt. Bet jā, tas ir tas, ko es mm, domāju, kad es gribu, lai tas man ir vairāk. Mēs apstīsimies tagad kāds rakstvietas no Bībeles, kuri mums kā piemēri neatlaidībai. neatlaidībai. Un es aicinu, ka mēs varam katrs sevi ielikt tajās rakstietās, jo viņas būs atšķirīgas. Par ko būt neatlaidīgam? Kādās lietās būt neatlaidīgam? Kāpēc? Kādā veidā? Tāpēc katra no viņām ieliekam sevi iekšā. Un es ticu, ka mēs saņemsim sev ar iedrošinājumu un kādas atbildes varbūt. Ja? Tātad pirmā būs no vēstules romiešiem 12. nodaļas. Un tas ir, es ticu, tas pats, pats sākums, pats, pats svarīgākais patiesībā visai neatlaidībai, ar ko vispār viņi var sākties. Uh, Un tā ir tātad vēstule romiešiem 12. nodaļa no 11. līdz 12. pantam. Un tur stāv rakstīts šādi. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpotam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Es domāju, tas ir viss pamats ticīgam cilvēkam. Ja Jēzus Kristus ir mūsu kungs, tad mūsu pamats ir attiecības ar viņu. Mūsu pamats ir attiecības ar Dievu un būt neatlaidīgiem tajā, tas mums jau dos tik plašu ieskatu, kas mums vēl pieejams, ko mēs varam ar Dievu kopā. Jo Jēzus Kristus tik sūtīts, lai meklētu un glābtu grēciniekus. Viņš atnāca, lai izglābtu mūs no grēka. Viņš samaksā pilnu samaksu, lai mēs varētu būt droši, lai mēs varētu būt dzīvot tajā drošībā, ko pagājušajā dzirdējām, ja Kristaps sludināja. Ka mūsu pārliecība, mūsu tas pamats, mūsu drošība ir Jēzu Kristu. Jo Dievs mūs ir izglābis. Un šodien, ja kāds mēs neesam izdarījuši tu izvēli, tad šodien iespējams ir tā diena, ka tas ir jāizdara. Kad mums ir jāatgriežas no saviem grēkiem. Mums jātiek atjaunotiem savā prātā. Jāatgriežas no grēkiem, jāpieņem Jēzus par savu glābēju un jāiemanto viņa apsolījumu. Tātad. Nākamā rakstiet ir Marka 7, 25, 30. Marka 7. nodaļa. Marka evaņģēlijas, ja? 7. nodaļa 25 līdz 30. Jo ar neatlaidīgu lūkšanu, nu kā ir mums pašiem? Nu, padomājam pie sevis. Nu, cik neatlaidīgi mēs esam savās lūkšanās? Vai var pielikt tur klāt, vai ir ok? Droši vien, ka var pielikt. Es vismaz noteikti varu pielikt. Katrā no viņām droši vien var pielikt. Tātad Marka evaņģēlijas 7. nodaļa 25 līdz 30. Bet kāda sieva, kuras meitiņa, meitiņai bija nešķīsts gars, Par viņu dzirdējis to viņa nāca un nometās pie viņa kājām. Bet šī sieva bija grieķiete, dzīmusi sirofeniķiete, un lūdz Jēzu, lai viņš izdzītu ļauno garu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, lai pa priekš bērnu to paēdinātu, jo neklājas mājas atņemt bērniem un sunīšiem mest priekšā. Bet viņa atbildēja tam un tam sacīja, tā gan ir kungs, bet tomēr sunīši ēda pakš galda no bērnu druskām. Un viņš uz to sacīja, šī vārdēļ ej, ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas. Un nogājuši savās mājās, viņi atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis. Sieviete patiesībā arī uz pirmo viņa tiek atraidīta. Viņai pasaka, nē. Ne tāpēc, ka Jēzus būtu ļauns, bet tāpēc, ka iespējams viņš jau atbildēja. Mēs jau zinām to rezultātu, ka viņš atbildēja. Bet sākumā viņš pasaka, nē, vispirms jāpaēdina tie, un pēc tam tikai viņš nosauc viņu patiesībā par suni. Bet mēs redzam, ka šī sieviete neapvainojās vai nesāk mest viņam akmeņus vai iepļaukāt viņu. Viņi saka, jā, bet man vajag. Bet man vajag. Viņi paliek neatlaidīgi tajā. Viņi zina, ka Jēzus to var dot. Un pat ja viņi nosauc par suni, pat ja viņu atstum, pat ja viņai saka nē, viņi paliek neatlaidīgi. Un šeit, es domāju, mēs arī varam ņemt piemēru no tā, ka arī mūs var kādā brīdī nicināt dēļ mūsu neatlaidības, dēļ mūsu mērķa, dēļ tā, uz ko mēs ejam. Par mums var pasmieties, tikai tāpēc, ka cilvēks domā savādāk. Bet viņi bija neatlaidīgi, un viņi saņēma, viņi saņēma to, pēc kā viņi gāja. Un, eh, kā piemēram, nu, ja mums ir kādā brīdī, ka mēs gavējam, un jums jau ir kur diena un piedāvā aiziet garšīgi paēst, nu tā vien kā atminās, nu ir jau, ir jau kāds laiks bijis, es varbūt iešu paēst tagad, Ja tur ir kūkas, tur ir, nu labi, es pieminu saldums, jo man ļoti tuv, bet nu kādam cits kaut kas, bet mēs varam padoties miesas kārībai un atteikties no savu mērķi. Mēs varam savu neatlaidību atlaist, dēļ kaut, kādiem, dēļ kaut kādas kārības, dēļ kaut kādas iekārs, dēļ kaut kā cita un novirzīties no tā mērķa. Un, un tas arī tāds kā, kā kārdinājums. Nu, lūk, ir iespēja. Taču mums jāpaliek eh, nelokāmiem, mums jāpaliek neatlaidīgiem, ejot uz to, kas mums ir svarīgs. Un eh, nākamā rakstīta ir Mārka eh, 10, Marka eh, evaņģēlijas, turpat 10. nodaļa, 46. līdz 52. pāns. Marka 10, 46 līdz 52. Un tie nāk uz Jēriku, un viņam, viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jēriks izejot, Tīmeja dēls Bartimējs, kāds akls nabaks, sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacerets, viņš sāk saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauca, lai paliek klusu, bet tas jau vairāk brēc, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Un Jēzus apstājās, apstājies sacīja, atteiciniet viņu, un tie aicināja aklo tam sacīdam, turi drošu prātu, celies, viņš tevi aicina. Un savu apmetni nomets, un eh, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam sacīja, rabuni, ka es varētu redzēt. Un ja es tam sacīja, ej, tavu ticību tev palīdzējusi, un tūdaļ tas kļuva redzīgs, un pa ceļu viņam sekoja. Mēs redzam, ka te arī cilvēks, kuram ir vajadzība. Un kad viņš sadzird, kad viņš saņem priekš sevis, tur ir tā atbilde. Ka viņš atzīst, ka lūk ir risinājums, un es zinu, kā pie viņa tikt, tad viņš pamet savu apmetni. Un tas apmetnis, mēs zinām, viņam ir gan dienā, gan naktī tas pats, uz ko viņš paļāvās, ir rakstīts. Tas, iespējams, uz kā viņš vēl gulēja, tas ir tas, uz ko viņš paļāvās. Bet viņš to nomet nost un iet uz balsi. Mēs patiesībā lasām, ka viņš pat neredzēja neko. Viņš vienkārši gāja uz balsi, tur bija pūls, tur zināja, ka nāk eh, Dāvida dēls, kā tajā brīdī, man liekas, nosauc. Viņš gāja vienkārši uz balsi, neredzēdams. Un patiesībā gandrīz labi ir, ka neredzēja. Tad, kad mēs redzam ar savām acīm, mēs bieži vien varam nobīties. Mēs bieži vien varam nobīties tajā ceļā, ejot uz savu mērķi, uz to, kas mums ir vajadzīgs. Tad, kad mēs esam apņēmušies eh, būt neatlaidīgi kādā lietā, un pēkšņi apkārtēji apstākļi kaut ko citu mums sāk rādīt, tad acis var būt īstenībā par traucēklu mums. Jo tas, ko mēs redzam ar acīm, bieži vien mūs nobiedē. Un tas var novērst no mērķa. Līdz ar to eh, šajā gadījumā viņš arī, viņš gāja, viņš visu pameta, Viņš atstāja kaut ko, lai, lai saņemtu to, pēc kā viņš, kas bija vajadzība. Un viņš arī to saņēma. Viņš arī to saņēma. Viņš neatlaidīgi gāja. Citi viņu tur apsauc, liecies mierā. Nē, nevajag. Un būtu viņš redzējis, varbūt viņu vēl mīmiks un to, cik daudz viņa ir, iespējams, viņš arī tā arī būtu izdarījis. Taču viņš saņēma to, pēc kā viņš gāja. Viņš bija neatlaidīgs. Tātad, um, mēs zinām arī stāstu par Simpsonu un Delīlu. Atcerieties, tipri, nu, vīrs, kas bija apeltīts ar dievišu spēku, fizisku spēku, gariem atiem, un viņa iekārs objekts, nu, viņa sieva arī pēc tam Delīla. Arī ir rakstīts, ka viņa uh, soģu grāmatā, bet tā raudāja pie viņa septiņas dienas, kamēr tiem bija kāzu dzīves, un tad notika, ka septītajā dienā viņš tai to izstāstīja, jo tā neatlaidīgi mācās virsū neatlaidīgi mācās virsū. Un viņa bija neatlaidīga, jo viņai vajadzēja. Mēs zinām, kas notika viņa gal, galā, ja? viņam tika nogriezt mati, izdurts acis un tā tālāk, bet viņa ar savu neatlaidību panāca to, pēc kā viņa gāja. Tā tad arī tāds neatlaidības piemērs, neskatoties ne uz ko. Kāpēc mums patiesībā ir jābūt neatlaidīgiem? Tā starp citu. Patiesībā tā jau ir cīņa, tā jau ir tāda dzīves veids, tas ir, tas ir uh, saistīts ar mūsu galmērķi, ar mūsu galveno mērķi nonāk pie Dievu, ar dvēseļu pestīšanu. Šī neatlaidība, ar ko mēs sākam arī ar šo neatlaidīgo lūkšanu, tas ir pamats tam, lai mēs vispār izturētu līdz galam. Jo par mūsu dvēselēm ir cīņa nepārtraukti. Ja mums liekas, ka tas ir tikai tāpat, es izvēlēšos Dievu tagad vai vēlāk, tad patiesībā nē. Mēs esam starp divām frontēm. Dievs ir par mums. Un viņš ir, protams, lielāks. Bet joprojām sātans cīnās par katru, lai tiktu nonicināts, pazemots, atstumts, atmests un lai mēs aiziet no Dieva. Tas nav vienkārši tāpat, arī šī neatlaidība nav vienkārši tāpat. Tāpēc mums ir jābūt neatlaidīgiem eh, arī pastāvēt savā ticībā. Bet vēl kādu rakstiet eh, Lūkas 11 no 9. līdz 10. pantam, divu pantiņu. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, 3. evaņģēlijas, ja? Lūkas 11 no 9 līdz 10, tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Ļoti zinām rakstiet, mēs viņu zinām un dzirdam bieži. Bet arī šeit, ja mēs iedzināmies, ir tās pats uzdevums sit un nepārtrauc. Tur nav teiks pieklauvē, pameklē, palūdz, un ar to pietiek. Te ir klauvē, kamēr atver, lūdz, kamēr tu saņem, meklē, kamēr tu atrodi. Jā, arī šeit ir tā, tā neatlaidība. Pirmā korintiešiem 14. Viens. Ok. Tur ir runa par eh, garīgajām dāvanām. Un arī tur ir teikts, dzenieties. Eh, dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām. Un 12. pantā tur ir tā, kā jums ir tieksme pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, kurām var celt draudz. Patiesībā arī šī dzīšanās pēc garīgām dāvanām, kurš no mums nevēlēs saviem garīgās dāvanas? Nu, kurš negrib tajās dzīvot? Kur, nu labi, es ceļu roku, jo es negribu, nē, es gribu. Bet kurš grib? Nu, visi, es domāju, grib jā, mēs gribam to. Un šeit arī ir vajadzīga piepūle. Šeit ir vajadzīga, kaut kas tiek prasīts no mums, lai mēs nonāk pie tā. Tas nav tikai tā, es sēžu, Dievs, ko tu gribēsi, to tu man iedos kādreiz. Tā nav tā attieksme. Tas, tas nav lūgt un meklēt un klauvēt. Neatlaidīgi, līdz mēs saņemam. Tā tad arī tas, šī ir viena no lietām, kāpēc es to pieminu, es domāju, eh, jo mums tas uh, liekas svarīgi. Vismaz man tas liekas svarīgi. Es to vēlos, es gribu dzīvot. Es gribu, kā arī pie manis parādās un ir šīs garīgās dāvanas. Un es saprotu, ka man jābūt neatlaidīgām, lai pēc tām dzītos, tiektos un saņemt. Salman pamācībās teikts, taisnais krīt septiņas reizes un atkal ceļās. Viņš krīt septiņas reizes un atkal ceļās. Arī pie mums. Mēs arī kādā reizē krītam grēkā, un tad ir jautājums, vai mēs tur paliekam. Vai mēs tomēr atkal paliekam tomēr neatlaidīgi, lai nākt atpakaļ pie Dieva. Un tas ir atkal runa par to, vai mēs nepaliksim tajā stāvoklī, vai mēs neizvēlēsimies. Ja tev ir kāda lieta, kurā tu krīti, ja man ir kāda lieta, kurā es krītu, tad man jāsaprot, ir, ka man ir atkal un atkal jācījās augšā. Man ir atkal, atkal jānāk pie Dieva. Tur ir neatlaidība prasīt, vienkārši ja, ja mēs cīnāmies ar kādu neatkarību, mums ir jāturpina par to lūgt, mums jāļauj ir citiem par to lūgt, mums ir jā, jāceļās atkal, atkal augšā. Atkal un atkal tas ir jānes gaismā. Un tas arī nav stāvoklis, kurā mēs paliekam visu laiku. Šī krišana atkal un atkal notiek pie mums. Un šeit mums jābūt drosmīgiem to atzīt, celties augšā un nākt atpakaļ pie Dieva. Un nesamierināties ar to stāvoklu. Ir tāds stāvoklis, liekas, nu, es jau esmu tik ilgi jau cīnos ar to, es vairs par to nelūdzu. Nu, ir tādi gadījumi. Ir cilvēki, kas te patās mums līdzās, ir, ar ko ir runāts, viņi saka, tas jau ir gadiem, un es jau es to atmecu, ka būs labāk, ka būs savādāk. Bet Dievs saka, nē, taisnais krīt septiņas reizes, viņš atkal ceļās augšā. Tā celšanās augšā arī ir. Nest gaismā, lūk, turpināt lūk par to, aicināt citus lūk par to. Jo citreiz rodas jautājums tāds, kāpēc mēs paši sev negribam palīdzēt? Es tā domāju sev. Es zinu to ceļu, kā nonāk pie šī mērķa. Un es vienkārši izvēlos kaut ko citu. Jo neatlaidība ir laikam tā, kas, kas parāda, cik ļoti mēs kaut ko vispār vēlamies. Ja mēs sakam, es ļoti, ļoti to vēlos, ļoti, ļoti, bet tas miesā man neparādās, tas nevienā veidā man neparādās. Tad visdrīzāk tas nav tik svarīgs. Mēs redzējām, ka cilvēki ir gatavi atstāt to, kas viņiem bija, lai sasniegtu savu mērķi. Cilvēki ir gatavi, ka viņiem smējās, lai viņi saņēma to, pēc kā viņi iet. Un katram no mums ir tās tik dažādas lietas, te pat nevar uzskaitīt to visu. Bet mēs katrs dzīvo, nu, zinām, kurās lietās mēs dzīvojam. Tātad pēc tās neatlaidības, es domāju, var redzēt, eh, cik patiesi svarīgi mums ir uh, šis, šī mērķa sasniegšana. Jo neatlaidība ir liela alga. Hozejas grāmatā rakstīts Hozejas 6, 1 līdz 3, vecajā derībā, vai arī šeit uz ekrāna. Hozejas 6, no 1 līdz 3 pantam. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasitis, un viņš arī pārsies mūsu brūcis. Pēc divām dienām – viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus. Trešajā dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, uh, centīsimies lai atzītu to kungu, jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma, caur mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Skaists apsolījums, esot neatlaidīgiem, meklējot Dievu, Viņš nāks pie mums, viņš dos to, pēc kā mūsu sirds ilgojās. Jo viņš ir labs Dievs. Viņš dod labas lietas, visas labas lietas nāk no tā kunga. Un neatlaidība ir tas eh, instruments, ko mēs varam lietot, lai saņemtu to. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Un otra puse ir nenopūlē pārlieku sevi, lai tu kļūtu bagāts. Atmet tādu savu domu. Un šis tāds rakstīts, varbūt, kurus es nolieku blakus, lai parādītu, ka viena ir tā, kur mēs tiecamies uz garīgām lietām, kur mums ir svarīga tā garīgā puse, kur mēs, un savukārt otra ir, kur ir šī miesiskā. Un ziniet, ir rakstīts, ko sēs to pļaus, ja mūsu neatlaidība parādās pie mūsu miesas, uh, un tajā, kas nes iznīcību patiesībā, tad mēs to arī pļausim. Ja mēs ieguldam visu savu spēku, savu uzmanību, savu neatlaidību tajā, lai kļūtu bagāti, kā šeit, piemēram, rakstīts, nu ne, nenopūlē pārlieku sev tā. Atmet tādu savu gudrību. Un tas nav tikai par to. Es tā pie sevis apzinos arī, es esmu jau 20, dušiem, nezinu cik, jā, vismaz 20 gadus esmu sportojis. Uh, Un es vairāk un vairāk, un ir jau skaidrs, ka tie augļi viņi nav kam derīgi. Nu, tas, ko es saņemu no tā, viņš ir iznīcīgs. Viņš, jā, es neatšķiršu uzreiz, bet tas, tas pazūd, tam nav vērtības. Ja mēs ar to, es pie sevis domāju, ja es ar to nevaru pagodināt Dievu, tad tam ir nulles vērtība. Viņš vienkārši sadegs, viņš iznīks ja tā nav tā vieta, kur es joprojām varu stāstīt par Dievu, kur cilvēku var saņemt šīs atbildes vai atgriezties pie Dievu, pieņemt Jēzus par savu glābēju, tad tam nulis vērtība. Es varu 20 gadus noskriet, un tam nav nekāds iegums. Bet ja es ar savu dievbību, ja mēs esam nomodāti ar savu dievbību, ja mēs dzenamies pēc garīgām lietām, tad mēs lasam, ka tam ir mūžīga vērtība. Tam ir mūžīgā vērtība. Un tas nenozīmē, ka mums nav jāstrādā, vai ka mums nav jāsporto, vai ka mums nav kādas citas lietas jādara. Bet mums jāsaprot, kur mēs savu neatlaidību, jo tas spēks mums ir ierobežots. Nu, viņš mums ir tik, cik ir, laiks ir tik, cik ir. Es varu stundā gribēt 8 stundas sportot, tas ir dienā, un tad man nebūs laika nekam citam. Un es pats būšu izvēlējies, kur es ieguldos. Tātad savu neatlaidību mums arī ir jāprot sadalīt. Kam mēs veltam to laiku? Kam mēs, kam mēs esam neatlaidīgi? Vai miesai? Vai dvēselē? Garam? Tātad pavēle ir sist, neapstāties, līdz mērķis ir sasniegts. Tas ir tas, ar ko mēs sākām un ko es ticu, Dievs vienkārši mums uzrunāja. Ja Dievs uzrunājums būtu, ka caur jums jāatgriežās desmit tūkstoši cilvēkiem, tad noteikti jums jābūt neatlaidīgiem iet uz ielām visu laiku. Vienkārši. Pavisam vienkārši, ja? Tas nav vienkārši, bet tas ir jādara. Un ja Dievs tā uzrunā, tad ir jāiet uz to mērķi. Tāpat, ja, mēs, ja mums ir vajadzība pie miesas par dziedināšanu, tad tas nozīmē atkal un atkal par to lūgt. Atkal un atkal ļaut, lai par jums lūdz. Atkal un atkal meklēt, lai Dievs atbild uz to. Nevis vienreiz palūdz, nenotika. Nu, droši vien, ka nebūs. Neatlaidība, neatlaidība. Sit, sit, kamēr tu dabū. Jo viņš dos. Gribam garīgās dāvans. Dzēnies pēc tā. Tas nenozīmē sēdi savā krēslā un, un, un vienkārši skaties griestos. Tā ir dzīšanās, tā ir dzīšanās, tas prasa piepūli. Neatlaidību. Tātad sitam, sitam, kamēr dabujam. Piekrītat? Amen. Tā arī ir. Jo es ticu, kā, kā atnāk šī, šī neatlaidība, kā viņu, kā viņu izkopt, kā viņu saprast. Es domāju, ka vispirms jau tā ienāk mūsu, tā ir tāds pamudinājums, ir uz kaut ko pamudinājums. Tas ienāk mūsu garā, ka ir kāds pamudinājums, kāds iedrošinājums uz kaut ko, uh, Pēc tam mūsu prāts, kas ir dvēseli, arī tas mūsos, mums tad ir jāatzīst, ka tas patiešām ir vajadzīgs. Un tad, kad mēs savā prātā esam atzinuši, man to vajag, es to gribu, tad miesā nāk izpildījums. Mēs vienkārši redzam, ka tas viss ir kopā, šī neatlaidība, tas, viss, tas ir iet, iziet visam mūsu cauri. Tas nav tikai pliks fakts, es būšu neatlaidīgs. Tas no kaut kurienes nāk, tas kaut kur nu, iesakņojās un uh, ieņem to formu, bet tam izpildās caur miesu. Tāpēc būsim vērīgi, pret ko mēs esam neatlaidīgi. Sitam. Mēs lasam, kurā mēs lasam? Jēkab vēstulē mēs lasam, Elija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, nevis vienreiz palūdza, bet lūgdams lūdza, viņš neatlaidīgi lūdza, un trīs pusgādas liecinalīja. Viņš lūgdams lūdza. Viņš sit, kamēr viņš izsit cauri. Tā ir arī mums. Mēs daudz ko varam sasniegt. Un bieži vien ir, ka mēs esam tuvu tam galmērķim. Mēs esam neatlaidīgi, esam neatlaidīgi. Mēs esam tuvu, mēs jau neredzam patiesībā, ka tas ir tuvu. Un mēs atlaižam. Taču Dievs saka, kas lūgs, tas dabūs, kas meklēs, tas atradīs, kas klāvēs, tam atvērs. Nevis vienreiz, nevis varbūt divreiz, bet atkal un atkal būt neatlaidīgiem. Nu, ir, ir piedzīvots, līdzīgi kā mēs lasījām tajā otrajā rakstietiņā, tur, kur Jēzus lūdz par to aklo pirmo reizi, bet tam otro reizi. Arī ir tāpat piedzīvots, kad par cilvēku to aizlūdz vienu reizi, kad kaita pie miesas, otrais un nav nekā. Un liekas, kāpēc? Nu, vajadzēja jau būt. Bet tad, kad tu esi lūdzis jau trīs, četras un piekto reizi, tad tu redzi, ka viss ir skaidri un viņš tiek dziedināts uzreiz. Un e, kāpēc ne uz pirmo? Es nezinu, kāpēc ne uz pirmo. Jūs man prasīt šodien, es nezinu. Bet tā vienkārši ir. Tas ir tas, ko mēs piedzīvojam, ka neatlaidīgi lūkšana, neatlaidīgi iet uz to, ko mēs vēlamies. Es ceru, ka mēs katrs tiekam uzrunāt šodien par neatlaidību, jo mums viņu vajadzīgi. Tik daudz dažādās jomās, tik par daudziem dažādām lietām. Amen. Es ar to arī beigšu. Mēs aizlūksim kopā par šo. Esat neatlaidīgi. Ja arī mums ir vajadzīgi kaut kaut kas vajadzīgs. Un ja jūs zinat, kad mēs varam kopā par to lūgt, nāciet, lūdziet, paprasiet blakus, sēž brāļa mās, lūdz par mani, man vajag. Lūdzam. Mēs tāpēc esam viens otram blakus. Labi? <laughs> Labi. Debes tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par šo uh, vārdu. Dievs, es pateicos. Es ticu tēvs, kad tā neatlaidība ir tā īpašība, kungs, kas mums ir vajadzīga vēl un vēl un atkal un atkal, kungs, uh, Dievs palīdz, lūdzu, palīdz. Palīdz, kungs, ka tā pie mums parādās vēl vairāk, kungs, vēl vairāk. Tāpēc tās, ka tā nav zem vidējā kaut kur, bet es lūdzu, kungs, ka tā pieaug. Un, un paldies par tiem jau brāļiem masām, kuriem tā jau ir pāri, kungs, un viņi pastāv un ir neatlaidīgi līdz galam, Dievs, līdz viņi saņem, kungs. Paldies Tev, kungs. Tāpēc tās, es to lūdzu priekš ikvienu no mums. Kungs, ka mēs ņemtu vērā Tavs uh, Tavu vārdu, Tavu aicinājumu, kungs, būt neatlaidīgiem, sist, līdz mēs izsitam cauri, meklēt, lūgt un klauvēt, kamēr tas viss tiek atbildēts. Debes Tēvs, un ka mēs eh, spējam neskatīties uz apkārtējiem apstākļiem, kungs, kur ir kārdināšanas, kur ir mieskārība, atskārība, kungs, kur mēs eh, tiekam pavilkt nos no šī, šī mērķa, kungs, šīs neatlaidības, debes Tēvs. Palīdz, kungs, ka mēs nepaļaujamies uz to, kas mums ir, uh, Debes tās, bet ka mēs ejam pēc tā, kungs, ko mēs varam saņemt. Debes tās tā kā Elī, kungs, viņš lūgdams lūdz, Dievs. Un notika brīnišķīgas lietas tās. Es, es zinu, es esmu pārliecināts, kungs, ka esot neatlaidīgiem, mēs arī piedzīvosim brīnišķīgas lietas, brīnumainas lietas, debes tās. Tās, tu esi varens, kungs, tu neesi ierobežots nevienā veidā. Tās tāpēc arī lūdzam palīdz, kungs, ka šis vārds kļūst dzīvs mums. Dievs, ka mēs jau to, jau, jau, jau tagad varam pielietot, kungs, ka mēs eh, to satveram, uh, kungs, un ka tas nes augļus mūsos, Tēvs. Jā, kungs, lūdzam, kungs, lūdzam palīdz, Tēvs, lai Tev izgods un slākums. Mēs lūdzam, ka parādās augļi, Tēvs. Mēs lūdzam, ka mēs varam Tēvs arī pēc tam stāvēt šeit priekšā, kungs, un liecināt Dievs, ka tā ir, kungs, kā Tu saki, Dievs. Jā, paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā mēs Tev pagodam. Amen.